Čitanje iz Svetog Evanđelja po Marku. U vrijeme ono dođe Josif iz Arimateje, ugledan savjetnik, koji sam carstvo Božije čekaše. I usudi se te uđe Pilato i zaista tijelo Isusovo, a Pilat se začudi da je već umro i dozvavši kapetana zapita ga, je li davno umro? I došavši od kapetana, dade tijelo Josifu i on kupivši platno i skinuši ga obavi platnom i položi ga u grob, koji bjaše isječen u kamenu i navali kamen na vrata groba, a Marija Magdalina i Marija Josina gledaho gdje ga polagaho. I pošto prođe subota, Marija Magdalina i Marija Jakovljeva i Salomija kupiše mirise da dođu da ga pomažu. I vrlo rano u prvi dan nedelje dođoše na grob oko izlaska sunca i govorahu među sobom ko će nam odvaliti kamen od vrata groba. I pogledavši vidješe na kamen da kamen bješe odvaljen, a bješe vrlo veliki. I ušavši u grob vidješe mladića obučena u bijelu halinu gdje sjedi iz jeste strane i uplašiše se. A on im reče, ne plašite se, Isusa tražite, Nazarjećanina, ras, raspetoga, ustade, nije ovde, evo mjesta gdje ga položiše, nego idite i kažite, kažite učenicima njegovim i Petru, da će pred vama otići u Galileju, Tamo ćete ga vidjeti, kao što vam reče, i izišavši pobjegoše od groba, jer ih uhvati strah i trepet, i nikom ništa ne kazaše, jer se bojahu. vaskrse. Eto, vaskrse Hristos. I mi u ovom periodu 40 dana proslavljamo bogoslužbeno njegovo slavno vaskrsenje. A u ovom životu naša uloga naša potreba i naša dužnost, nije ništa drugo do da budemo svedoci Vaskrsenja Hristovog. Iako se Vaskrsenje dogodilo jednom u istoriji, pre više od 2000 godina, Premda mi nismo tada bili živi da ga vidimo, kao što su ga videli oni koji su tada živeli, ipak potrebno je da posvedočimo vaskrsenje Hristovo, da ga najpre osetimo u svojoj duši, svoj srcu, svome srcu, svojim umom, da poverujemo tako čvrsto u njega da ono postane realnost našeg života. Ne neka daleka priča, neki dogmat vere koji moramo da usvojimo da bi izbjegli večne muke. Ne već da postane realnost našeg bića, da sve svoje misli, sve da svoje reči, sva svoja dela natopimo tom svešću da je Hristos vaskrsao, da je smrt pobeđena, da nema više greha koji nas može tiranisati i svesti u ad, osim ako mi to sami ne poželimo, ako mu se sami ne predamo. A onda je već jasno da nemamo tu svest o Hristovom vaskrsenju. Posvedočile su Hristovo vaskrsenje najpre svete žene mironosice. I evo ovu treću nedelju po vaskrsenju Hristovom posvećujemo upravo njima, njima koje su bile prvi svedoci toga vaskrsenja, prve objavile svetu tu radosnu vest da je gospod ustao iz groba, da je smrt pobeđena. Ta se vest u munjevito proširila svetom. Neznabožački svet koji je u zlu ležao, koji je čekao izbavljenje svom svojom dušom, ovoj vesti video je zrak svetlosti, tračak nade. Da kako nisu je svi primili, oni koji su voljom izabrali da služe zlu, vest o vaskrsenju Hristovom doživjeli su kao najveću tragediju i svim su se silama borili da tu vest uguše, da je učutkaju da ponovo Krista u grob zakopaju. I počela se prolijevati krv svedoka Hristovih. Krv onih koji su svedočili da smrt više nema vlast nad ljudskim rodom. I mnoštvo svedoka već od prvih vekova. I što je jača bila vest o vaskrsenju Hristovom, već je i stradanje bilo. I posle žena mironosica, dakle, mnoštvo mučenika i do današnjih dana. Ali eto, vratimo se malo na samo to prvo vreme. Žene mironosice, kako je rečeno u evanđelju, vrlo rano u prvi dan nedelje dođoše da pomažu telo Hristovo. Onda kada su se svi koji su bili uz njega, učenici i apostoli, razbežali od straha, jer je ceo jevrijski narod i rimsko carstvo koje je vladalo tada judejom, su svi ustali na Hrista i hrišćane, Uplašili su se učenici koji su slušali njegove reči tri godine, koji su videli njegova čudesa mnoga, koji su od njega samoga čuli da će vaskrsnuti. Ali eto, žene, žene mironosice, imajući veliku ljubav prema njemu, ljubav koja je pobedila strah, dođoše na grob da pomažu telo njegovo dođoše verom, iako nisu ni same znale kako mogu otvoriti grob na kome beše težak kamen. Ali kad dođoše, eto iznenađenja, kamen odvaljen, grob prazan. A anđeo na grobu javi im tu radosnu vest da je Hristos vaskrsao. I one zanemile od čuda i radosti, trčeći se vraćaju kući, vraćaju tamo gde su apostoli bili skriveni, tamo gde se i tajna večera savršila, i objavljuju tu radosnu vest, koju apostolima nije bilo lako da poveruju odmah. Pa začuđeni, iznenađeni, zbunjeni, najpre apostol Petar i apostol Jovan trče do groba da provere da li je to istina. I zaista videše grob prazan i sve kako im žene rekoše. I kako smo i čuli prošle nedelje, dok su u sobi bili, sam gospodim se javio i sam im posvedočio to u šta su se oni i trudili da veruju, ali kao ljudi, kao ljudi koji posjeduju palu prirodu, nisu mogli da izbjegnu i pomisli sumnje, pa smo videli kako i apostol Toma, koji ne veruje čak ni svedočanstvu svih apostola, dok se sam nije uverio. I onda kreće ta propoved propoved apostola, koja nije ništa drugo do svedočanstvo Hristovog vaskrsenja i koja se evo proteže i do današnjeg dana i koja je isto tako živa, isto tako puna nade kao i tada. Naravno, takva je u onima koji su pravi svedoci Hristovog vaskrsenja. Eto, takva je ona bila i U našem velikom svetitelju, koga smo juče proslavljali, svetom Nikolaju Žičkom, Leličkom i sve pravoslavnom, koji je s pravom dobio naziv ravnoapostolni. I vidjet ćete, kad čitate njegova dela koja su zaista mnogobrojna, da njegovi spisi nisu zaista ništa drugo do svedočanstvo Hristovog vaskrsenja, svedočanstvo da je smrt, greh i đavo da su pobeđeni, da je ljudima data šansa za večni život, da se zbilo pomirenje između Boga i ljudi. I to svedočanstvo, naravno kao i kod svih pravih svedoka Hristovih, prožeto je velikim stradanjem, kako telesnim, tako i još više onim duševnim stradanjem. I naravno ne samo on, već i mnogi do dana današnjeg, znani i neznani. I zaista mnogo je više onih celom svetu nepoznatih svedoka Hristovih, koji su ti koji čutljivo, ne rečima, već svojim životom, životom u društvu, u porodici, ispunjavanjem evanđelja Hristovog, sticanjem smirenja, požrtvovanim požrtvovanom ljubavlju za svoje bližnje, zaista bili svedoci Hristovog vaskrsenja. Eto, možemo reći da je to bila i monahinje Katarina, čiji smo pomen upokojenja juče obeležavali. I zaista je ona svojim životom svojim upokojenjem, a i sada posle upokojenja zaista možemo reći pravi svedok Hristovog vaskrsenja. Na izgled gruba telom, ali anđelske duše, apostolske ljubavi. Zaista možemo reći da je ona ta mironosica koja u današnje dane svedoči Vaskrsloga Hrista tolika samopožrtvovana ljubav za druge do samouniženja, izgaranje na delu Božjem. Svima majka, svima sestra, da kao što reče apostol Pavle, pokara, zapreti, pouči, sve radi ispravljanja drugih i radi spasenja sviju. I sada i posle njenog upokojenja ona sve nas sabira i dalje, eto, na obeležavanju tog ne tužnog, već mogli bismo reći radosnoga dana. Radosnoga je pokupljajući se u njenu čast i u slavu Božju i mi tako svedočimo da je Hristos vaskrsao i da smrt više nije tragedija, već željno iščekivani događaj za one koji su se udostojili biti pričasnici duha Božjeg. I molimo se da i nama gospoda sile i snage da uspemo ovaj put završiti i da budemo dostojni svedoci Hristovog vaskrsenja, imajući pred sobom more svedoka od samih mironosica žena, pa da pomenemo i pravedne Josipa i Nikodima, koji su se takođe osmelili da priđu, kada niko nije smeo, da priđe Josip Pilatu i da uzme telo Hristovo i da ga dostojno pogrebe, i Nikodim da donese skupoceno miro i da pomaže upokojeno telo Boga bogočoveka i koji su takođe zbog tog svedočanstva mnogo pretrpjeli, mnogo postradali, pa je Josif morao bežati čak u Englesku da bi izbegao gnev fariseja. Imajući dakle njih i imajući vaskrslo gospoda stalno pred sobom, da se udostojimo, da ovaj put do kraja prođemo u smirenju i ljubavi prema Bogu i bližnjima, i da tako zajedno sa njima svima Carstvo Nebeskog večno slavimo Vaskrsloga Gospoda. Neka bi Gospod dao svima nama to. Hristos Vaskrse! Vaskrse!